Ebe helburua da jendea informatzea eh, gertatzen denaz e, Palestinan eta zergatik eh, begatazka gatazka hori edo genozidio hori e, sortu den, zenta intzek badakigu badela baina ez dakigu nundik etortzen den, beraz hori izanen da helburua jendeak jakitea, ulertzea eta sustengatzea albe zein bat. Beraz, deliberatu dugu lehenik gau bat ez egitea, eta gero ikusten badugu e, jendea motibatzen dela, eta gu ere motibatzen girela behitz e, eh, akampada bat e, be muntatzeko, be bada behitz muntatuko da, baina ez da horrein segur, momentuko gau bateko historio bat da, eta ikusko, gero.